vama i svim slušalcima radija Naba kako se prema šerijatu odnositi odnosno kako se prema šerijatu odnositi u pogledu u pogledu odnosno kako se odnositi prema neznalci u pogledu u pogledu šerijata e, šejh Jusuf samo tako nastavite pomagati vjeru i od srca vam e, želim sve najbolje stoji u znači narodnoj SMS porci Odnos znači Više nam pitanje ponoviš. Prema, prema džahilima u pogledu znači širijetskog propisa. Znači, onama koji ne zna, da mu pojasnimo propis, da bude upoznat zbog čega činimo znači, nešto što onaj ne, koji nije dokučio, da shvati smisao toga da mu iznesemo na najljepši način znači postavke šarijata po tom pitanju kako bi do čovjeka dostavili ono što ne zna a onda ako vidimo njegovo srce nagnje tome alhamdulillah ako vidimo da znači da određen način ne može da odmah usvoji na nama nije da nakon pojašnjenja budemo do nikoga prisiljava na određeni stav dok znači naše da pojasnimo uputu Allah subhanahu wa ta'ala kod hajera oni osjeti primjenije